وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, كريم صام ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريمي كوتا بنعمك فارسا عفى القعود منعما منعما حياته فتقدم www.autak.com Soba put vjernika Ovo je naš menheđ i mi drugog menheđa nemamo. I oni misle ako budu nas trali da će uništiti Kur'an. Ne budale Šta vam jene? Kako rasuđuješ ga? Alekum Šta je dokaz? Pa dokaz su oni usmani prije nas što su izginili ubijeni i pobijeni. I poslali pa se sada sve preselio. to ti je dokaz da će ova vjera ići. Ali neće ići ako budemo krili. Ona će stati. A kad stane kod nas, mi ćemo tu karijeru svoju završiti A onda će Allah dovesti drugog, uputi njega i onda on nosi vjeru. I ti gledaš, on uzme zastavu od tebe. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah i maše i ode, a ti više nemaš snage. Gotovo. Vidiš šta si uradio i šta si propustio. إلى أمة الجريحة أهدي هذه الأبيات مع التحية أسود الحرب في الأفغان ثارت على الباغي أذاقته الندامة يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة يهاب لقاءه الشجعان ذعرا كطفل خائف يخشى صوت الحق في الأفغان ثارت على الباغي أذاقتهم ندامة يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة وسود الحرب في الأفغان ثارت على الباغي أذاقتهم ندامة يقود لواء عزتهم هزبر إلى العز المكين إلى الكرامة يرتست إسبتا ispita ove براشو نية nije da ti meni kako sam ja došao i isprovocirao ljude. Jest ako ja govorim pogrešno, ako lažem, ako petljam, ako muljam. Alaikum salam. Ali ako govorim istinu, pa to isprovocira čitavu zemaljsku kuglu. Jel to znači da dava ne valja? Jel to znači da davu treba promijeniti? Kum fe endir, ustani i opomini. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. أغفر في الوغى ليث نصور شجاع ما حنى للكفر هامة لنا يا شيخنا عذرا فإنا رؤينا بالخضوع لنا علامة براق المجد لم نركبه يوما وطيف الموت لم نعشق حبابا ويوم الجبن قد ملأت ne trebate niko više zato je Resul sallallahu alejhi ve sellem ustao 23 godine teškog rada mukotrpnog rada krvi znoja, džihada, udjeljivanja, sabura. Zbog čega? Da ja i ti danas ovdje uživamo na seždi, u slasti i badeta, pa da se kasnije igramo s tim. kažu, gdje je pobjeda? Muslimani, gdje je pobjeda? U Kur'anu sunet. Tu je pobjeda. Nema je nigdje drugog.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 koji nam je omogućio da se okupljamo na mjestima u kojima se nadamo se uz Allahovu pomoć, Allahova riječ veliča i u kome i sjeli, i sjela i međusa u kojima je Allah te barek i otala zadovoljan. Allah molimo da nam ovo u Dava, braćo moja, je ključna poruka Kur'ana i sunneta Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I sve ono što ona za sobom i sa sobom povlači. Kad kažemo dava, prije svega se to odnosi na upozoravanje ljudi na njihova iskrivljena vjerovanja, na ideologije koje nemaju ništa sa islamom. I to se ne radi zato da bi se ljudima kontriralo, da bi se, da ti to radiš zato što je kod tebe istina, pa ti sad to koristiš, imaš kod sebe istinu i sad udaraj, nego stigneš, ne. Allah, poslanik sallallahu je volio da svi ljudi robuju Allahu, tako? Onda moramo voliti mi. A kad želiš da neko robuje Allahu, onda gledaš da mu to dostaviš na najljepši i najbolji mogući način. A najljepši i najbolji mogući način je da dostaviš istinu. Svatate, da dostaviš istinu onakvom kakva ona jeste i kako je dostavio Allahu poslanik sallallahu alejhi Jer je ona samo takva najprepoznatljivija, najplodonosnija i samo kao takva će davati plodove i bereket te daru Nikako drugčije. Nijedan čovjek, evo sportisti, nijedan trener neće svoj tim pripremati tek onako. Hajde, može i ovako i onako. Je tako? Svi sebi postave nekakve norme. Direktor u firmi, on postavi norme ponašanja u firmi. Tako će se ponašati i firma će uspjeti. I kad su naručki poslovi, svi su spremni rizikovati. I gledaju da poduzmu sve što je, što dunjalučki propisi, da tako kažemo, traži, da bi uspjela trgovina, da bi uspjela firma, da bi futbalski tim pobijedio na nekakvom svjetskom prvenstvu. Jel tako? Svi poduzimaju ono što su zacrtali. U islamu, nećemo reći ista stvar po ovo, <laughs> daleko od toga, nego bereket dave, slast mana, slast upute, plodove te tevhida, uzimaš samo onda kad bereš i uzimaš iz istih rafa i trgovina odakle su uzimali oni koji su na svojim plećima ponijeli teretovi vjere. To je zahvala Allahu te barake To je zahvala Allahu na toj uputi. Zašto? Pa Allah te nije uputio da je ti kriješ, i da ta uputa bude samo za tebe. Jel shvatate? Da bude samo za tebe. I samo da ti uđeš u džene, tebi je dobro. Ne. Upravo ključna poruka. I ono zbog čega te Allah uputio, između ostalog, jeste šta? Da ti dostaviš svim ljudima, bez Da im dostaviš vjeru. Jer im šta? Želiš im dobro. Nisi im ti daje da im prkosiš, nego da im dostaviš vjeru da prihvate tu vjeru koja se zove Islam, jer je ostalo sve batil. A to samo zato što im želiš dobro. I ko prihvati, prihvati, ko neće, ne mora. Ali će davati dava plodove samo onda kako je davala prvoj generaciji muslimana. Masu je primjera gdje su ljudi za samo malo vremena primili bi islam i onda bi poginuli na Allahovom te i kretala putu. nakon, nakon toga odmah. Čak i u pobitke jedan je preselio. Kako je on izgradio i temelje i dava i sve. Allah te bareke o tala upući. Otvori mu srce. Nećemo reći ovdje da on nije imao znanja u smislu nije, ne. Naprotiv. On je imao dovoljno znanje koje je došlo da Allah te bareke o sa čime je zaradio džene. Jer znanje koje ti imaš kao kapacitet, Buhariju znaš na pamet, muslima na pamet, Hafiz Kur'ana si, a ne koristiti je znanje koji ti ništa neće koristiti. To je znanje koje ti ništa ne koristi. Zato su Selefosali Sali znali govoriti pošalji mi Haldu ibn Validu, pošalji mi pomoć. Pa mu ovaj šalje, kaže, šaljem ti hiljadu hafiza Kur'ana koji su Kur'an uljepšali svojim djelima. E sad možete zamisliti u toj jednoj bici kad, je, kad je došlo hiljadu hafiza Kur'ana. Boriš se protiv hiljadu hafiza Kur'ana koji su uljepšali Kur'an čime? Svojim dijelima. To je nepobjediva vojska. Ovu misiju dave, koliko je ona važna i koliko je ona ključna poruka Islama, Kur'ana i sunneta, najbolje govori kur'anski ajeti u suri Al-Mudathir. Sa njom Allah te bar na naređuje Muhammedu sallallahu alaihi Nakon što su iskušenja bila, nakon toliki iskušenja, prvo tajni period, pa zatim udaranja, zatvaranja, proganjanja, mučenja. Allah njemu naređuje šta? Ja juhel mudathir. O ti pokriveni. Kum fe Ustani i opomini. Obratite pažnju. Kad Allah te bareke o ta'ala naređuje Muhammedu sallallahu sallam, kad su imali državu, jel? Kad je sve bilo potama, dobro, Imali su para, imali su ovo, imali su, imali su. Ustani, ja i vam mudefir, ustani Muhammede. Kum fe andir, ustani i opominji. Ustani i opominji. Ovo je naredba i njegovim sljedbenicima. Zatim kaže dalje, ovo kum fe andir jeste da ne ostavi nikog, nikog, bez izuzetka, a da mu ne dostavi ili onom ko se suprostavi onome što mu on kaže, a da mu ne objasni šta ga čeka ako se suprostavi. Jer test ispita ove dave, braćo, nije da ti meni kažeš kako sam ja došao i isprovocirao ljude. Jest ako ja govorim pogrešno, ako lažim. ako petljam, ako muljam, se Ali ako govorim istinu, a pa to isprovocira čitavu zemaljsku kuglu, Jel to znači da dava ne valja? Jel to znači da davu treba promijeniti? Kum fe Ustani i opomini. I ne prigovara držeći da je mnogo. Kaže, Rabike fe i kaže, gospodara svoga veličaj. Šta mu znači? Da ničiju gordost, ničiju snagu, ničije veličine ne smiješ pretpostaviti Allahovu. Zašto? Gospodara svoga veličaj Nemoj Muhammede da se obaziri šta se dešava oko tebe. Ja ti Kur'an nisam objavio da se mučiš. On nije muka. Nisam ti Muhammede objavio Kur'an da te mučim, pa da ljudi sa strane gledaju kako tebe udaraju, kako te provociraju, nazivaju ružnim imenima, pa da bi ti to ostavio. Onda bi trebao, onda bi Mohamed rekao, zašto me moj gospodar stavlja na ovakva iskušenja? A ja njemu najdraže stvorenje. Zašto me muče? Zašto me proganjaju? Selam, zašto hoće da me ubiju? Šta to oni hoće od mene? Da li je ikada Allahov poslanik, braćo moja, rekao ovako nešto? A Ashabi, ako bi se njemu obraćali, samo bi rekli Allahov poslaniće, kad će borba? Kad će pobjeda? I njihova iskušenja, odmah su se obraćali njemu Allahu poslaniku, sallallahu Što da radimo Allahu poslaniku? Ali da su prigovarali na iskušenja koja im je uzvišeni, zasigurno obećao, to uradio nikad niko nije. Jer su znali ajete svoga gospodara, Eli lamin, hasiben nasu, e jutraku, e amena, ve ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Znali su ashabi dobro, selam, riječi svoga gospodara. Znali su ako naprave nekakav potez sa kojim on nije zadovoljan, da će biti u jednoj od ove dvije skupine. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu amenna? Uzvišeni ovdje kaže ljudi, nas, nije rekao vjerovjesnici, poslanici, ne. Ljudi, svi. Od prvog do zadnjeg. Nećete ni jedan reći da vjerujete, a da ne budete stavljeni na kušnju. Ni jedan, braćo moja. Tako mi Allaha. Ovo obećanje uzvišeni govori. Zbog čega kaže uzvišeni? Da bi Allah ukazao na one među vama koji govore istinu i na one koji lažu. Ovu stvar, to jest ove ajete, Allah te bareke u njemu navodi da će ovom stvari, kažemo stvari, to jest razotkrivanjem mene i tebe koji istinu laži, kor uradi? Allah. kad fetenne ledimin kablihim, vele ja'lemen Allahu ledine Allah će pokazati ko govori istinu. Allah će pokazati i obejaniti ko od nas laži. Zato iskušenja kada dođu, e zato iskreni nisu ni skretali sa toga. Jer su znali dobro da su za njih iskušenja samo haj. Oni su znali da kad dođe iskušenje, to je sapiranje grijeha zbog kojih ulaziš u džennet. Pa kako ćeš se onda želi da ti je teško? Vjerovatno nisi svjestan da te Allah želi da očisti. Vjerovatno nisi svjestan da uzvišeni hoće ti dobro upravo iskušenjem, a ti padneš. Misliš, šta ću sad? Kud sam prispio? Svi se digli na mene. Ustani Mohamede i opominje. I ne prigovaraj držeći da je mnogo. Haljine svoje očisti. Očisti svana i iznutra. Dođi sa teuhidom. Dođi sa imanom, objasni im ljepotu Islama i imana. Objasni im, Mohamede, džennete. Objasni im ono što ti ja naređujem, kaže Allah te bareke o tala. Ja ti, Mohamede, objavljujem Kur'an. Ja ti naređujem i ti moraš da im kažeš. Ako se suprostaviš, Mohamede, počneš da vrdaš ili nešto od sebe da dodaš, uzvišeni kaže da će te dohvatiti za žilu kurca i prećeš najdražem stvorenju, Allah kaže, nezamislivo je da on nešto od sebe doda ili oduzme. Jer ako bi to uradio, mi bismo ga dohvatili za žilu kucavicu. Šta mislite koliko danas je ljudi iz Hrvarova? Koliko je žila kucavica presjećeno, a nisu ni svjesni. A nije džennet samo za tebe. Zar ne bi volio da čitav ovaj grad prihvati Allahovu vjeru? Ako bi volio, trudi se. Objasni im. Traži načina. Vama halaktu džinne val se illa li budu. A nisam stvorio ljude i džine osim šta? Da meni ibadet čini. Eto ti ibadeta. Jedan od najveličanstvenih ibadeta je da Pozivanje ljudi u džennet. Toliko da ih pozivaš i toliko da trpiš na izijetima dok ne kažu da si lud. A znaju Allaha mi znaju da je ovo istina. I test ispravnosti ove dave, braćo moja, zapamtite. Nije to što će se sad dunjalu dignuti na tebe. Ako si pozivao Allah. Kad bi to bio test ispravnosti dave, onda naš poslanik, ali i selam, je napravio ogromne probleme u, Meki. Kada mu je Allah naredio da poziva, onda je on napravio ogromne probleme u Mekke. Jel tako? Zašto si Mohamede uzburkao čitavu Meku? Što su se svi digli? Vidi šta si napravio. Da si šutio, bolje bi ti bilo. Nisi trebao da govoriš. Najbolje ti je bilo, Mohamede, da šutiš. Da govoriš ono, ili da biraš riječi, da paziš, da govoriš samo ono što im neće uvrediti. Ničiju godost ne smiješ pretpostaviti Allahovoj. Allah ti naređuje davu, Mohamede. Nema igre. I tebe, Mohamede, nije briga šta će biti poslije. S tobom ili nisam te opteretio da uđeš u gajb i da roviš. Da vidiš, nisam Mohamede. Ja znam tajne nebesa i zemlje, kaže uzvišeni. Niko drugi. Jer kad bi sebi pretpostavljao belaje, onda u najmanju ruku, na ovom današnjem dunavku, ne mogu makiti svoje kuće. Samo bi sjedio u njoj i gotovo. Nema metra da mene prate. Šta da radim? Kako ćemo se vidjeti? Kako ćemo ovom, juče, kako se zove, ne znam, Fernando, kako ćemo njemu pojašnjavati dim? čovjek nasluša sat vremena. Sat vremena. Propis pod propis mu pojašnjavamo. Na lijep i mudar način. Koji? Fino razgovaramo, a mudro je istina. Ne može Isus biti Bog, to je mudro. Saslušaj mi i pokazat ćete. I dokazat ćete. Čovjek je klimao glavom, je tako, zadovoljno i obećuje da će doći ovdje. Obećuje da će doći ovdje. Pet minuta razgovora. Nije pet, bilo je malo više. Zbog čega? Pa zato što te Allah time zadužio. I kad vidiš priliku, ne propuštaj. Ne propuštaj. Nasmijeti se malo. Ne znam ko da pitanju, nemoj propuštati priliku. Šta znaš? Tvoje nije da kažeš, ma neće on. Ma ne bi on nikad, ma kakvi? Nemoj razmišljati o tome, ne opterećuj se time. A možda hoće, jel Šta ćemo sad? Ti kažeš, ma neću, on, a ja kažem, možda hoće. Šta ćemo sad? Ko od nas već u pravu? Sad ćemo zakrhati, aj ti. Ti kažeš, ma ne, ne znam ja njega. Ne znaš ti. Ne znaš ti Omera koji hoće da ubije poslanika. Ne znaš Hada i Muvalida koji je ubijao Ashave. Koliko god da je neprijatelj, ti pozivaj. Reci mu, možda ga Allah zato si dobio ovu uputu. Nisi je dobio da se kriješ. I da je ti kriješ. Nisi je dobio za to. Uzet će ti je Allah. Uzvišeni kaže ako ne budete u boj išli, ja ću vas zamijeniti drugim narodom. Allaha mi, Allah govori istinu. Ovo ne kažem Allah govori istinu da ja to ustanovim, ne. Nego govorim nama svima da bi nam zvučalo ušima. Allah će nas zamijeniti drugim narodom. Kuntum umeti nas. Vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio. Ko kaže ovo? Kaže Allah te Zašto su najbolji? Naređujete na dobro, a odvraćate od zla. Zato ste najbolji. Zato ste najbolji narod. Hoćete li da budete najbolji narod? I da zasigurno zaradite ljubav svoga gospodara. Evo vam formule. Naređujte na dobro i odvraćajte od zla. Mudro. Ovo mudro konstantno ponavljam, to znači istina. Na put gospodara svoga pozivaj. odu ila se bili rabik, bil Na put gospodara svoga pozivaj, kuranski ajed. bil Mudro. Primjećujete li nešto? Uzvišeni kaže, mudro pozivaj, ali šta prije mudro? Na putu gospodara svoga. Jel Na putu gospodara svoga mudro pozivaj. Šta je onda mudro? da pozivaš svome gospodaru, da bude jasno i na njegovom putu. To je mudrost. To je dava. I samo pogledaš, je li to put mog gospodara? Nije. <laughs> Ne može biti ni mudro. Onda to nije mudro. Zato što Allah kaže da je mudro što je na njegovom putu. I to je najmudrije. Prije svega ne moraš se patiti. La yukellifu Allahu illa Nikog, kaže uzvišeni, nismo opteretili preko njegovih mogućnosti. A? Nije vjera teška. Kaže, ja ne mogu klanjati. Lažiš. Kaže, Allah, la yukellifu Allahu nefsen illa musaha. Lažiš. Allah kad ti kaže da ti je namaz teret, da ti odvjere teret, Allah kaže nije. Jer nikog nije opteretio preko njegovih mogućnosti. Zašto lažeš? Ako ne možeš šuti, povuci se u stranu. Ali nemoj mene koristiti da bi ukazao na njega ili na onog, na onog. A u je to kod mene. Allahov poslanik, sallallahu veselem, u Meki, braćo moja, kada mu Allah i naređuje da se komira kloni, isprovocira mekanske mušike, jel tako? Toliko je dava isprovocirala, a on njima se nije rugao, jel tako? To ne priliči poslanicima, ni muslimanima. Nije ih nazivao ružnim imenima. Nije im rekao, vi ste, ajde da kažemo, Primjera radi, vi ste psi, vi ste stoka, vi ste ovo, vi ste vi ste, vi ste, vi ste, vi U pozivanju. Nije. Zašto i je tako i na takav način i toliko isprovocirao? Mi bi rekli da smo bili u to vrijeme, Allah najbolje zna, Allahov poslaniće, mislimo da si pretjerao, neudobilo. Pa vidiš šta radiš. Nema nas šaka, 10-15. Ti isprovocira sve mekanske mušike. Viš da nas udaraju stalno. Ne možemo doći kod Keabije u nas tri godine, nemamo šta jest, ne. Jedemo lišće ili ono što nam malo doturi. Hoćeš prestati provocirati, subhanallah. Nemamo što da jedemo. I nakon što si toliko provocirao, sad nam vičeš i govoriš da moramo ići odatle. I sve ostaviti. Pa čega smo trpili volku? Ovo asabi nisu govorili. Znali su oni. Mali rabike Fosbir. Znali su oni da trpe i sve što trpe, trpe samo radi svoga gospodara. Onaj ko neće da trpi, nek sam sebe pita što neće da trpi. I sabor i kukavičluk nisu isto. To se ne može miješati. Fa'lam ennehu la ilaha illallah. Knjiga, zlatno djelo, komentar, tri osnovna načela, koja počinje. Sjećam se dobro šeha Jusufa, kad je došao prvi put u Maglaj, ovo je govorio. Wallahi, braćo, urezalo mi se sve u moj mozak. Prvi njegov vers, Dobro se sjećam. Znaj, kaže, Allah ti se smilovo, da smo dužni naučiti četiri stvari. Prva je znanje. Fa'lam la ilaha Zatim, rad po tom znanju. Zatim, da pozivaš tom znanju. I onda da saburaš. Pitajte sve učenjake za ovo djelo. Nek vam kažem znanje, rad po znanju, pozivati onome što si naučio i da šta? Da bježiš, da ne bi trpio. Šta god te zadesi na onome što radiš od hajra, od Allahove vjere, pa robe Allahov, zar misliš da si gubitnik, subhana? Zar misliš da ti Allah neće nagrad ako ti neko izba, izbije oko u pozivanju Allahove vjere? Zar misliš da ti ga Allah neće zamijeniti u džennetu bolji? Ako si izgubio i metak, pa ti se ne znam šta desilo. Pa hoće ti Allah dobro. Jer onda naš gospodar tolika iskušenja Mohamedu s.a.v. daje. Daje mu samo zato što, što mu želi zlo, jel? I njegovim ashabima. Jel samo zato? Kad bi to bilo mjerilo, onda mi se ne bi uopšte okretali našem poslaniku. Ajde, niste imali ni para, kakva je to vjera? Nemate ni para, nemate ni oružja dovoljno, hoćete u džihad, imate samo dvije mazge. Kakva ste vi vojska? Ko će sam, vama? Ajde To su naša mjerila. A sahabi kad nemaju, odu trojica, četiri, ostane i plaći. Nemam konja da idem, Allah jel I Allah obejani u Kur'an, ima i ostali su plaću. Nemaju metka. Da idu sa tobom. Vi znate oni koji su ehlu Sufer, koji su bili. El Nasav zove se Abdullah, vlasnik dva vrtača. Nisu imali ništa. Ostali su plaćući. A došli Allah poslaniku sa da ide, da, da ih vodi. Nisu imali ništa. Šta je onda mjerilo? Šta je razlika nas i njih? Braćo moja, ništa drugo nego svatanje ozbiljnosti dave i svatanje akide i svatanje teuhida, imana i dženneta i džehennema. Sva vjera. Oni su znali, dobro znali. A radi svoje iskrenosti, iskrenosti Allah im dao da dobro prepoznaju, kako smo sinoć govorili, i da se čuvaju. I Allah im nadahnuo putevima koji vode njemu. zine džahedu fina da nehdijenahum subulena. Allaha molim da budemo ti. Kad Allah pogleda u tvoje srce, a ono iskreno, nadahnete putevima koji vode njemu. A ne treba ti navigator nikakav Allaha. Ne treba ti niko više. Hasbunallahu wa ni'mal On je dovoljan. Dovoljan ti je Allah. Ne treba ti niko više. Zato je Resul sallallahu alejhi ve ustao 23 godine teškog rada, mukotrpnog rada, krvi, znoja, džihada, udjeljivanja, sabura, zbog čega? Da ja i ti danas Ovdje uživamo na seždi, u slasti i badeta, pa da se kasnije igramo s time. I kažu, gdje je pobjeda? Muslimani, gdje je pobjeda? U Kur'anu i sunetu. Tu je pobjeda. Nema je nigdje drugo. Tu je pobjeda. Ne gdje su pobjednici? Gdje su oni koji će sklopiti sa Allahom ugovor? I više nema igre. Ja sam njegov rob i ne dam više vjeru. Allahu poslanik sallallahu alaihi kada mu Allah objavljuje i radi gospodara svoga trpi, znao je dobro. Ovo je nagovještaj u ovom nagovještaj na šta će sve Allahu poslanik sallallahu alaihi naići. Zar bi mu Allah objavio i radi mene trpi? ako trpiš radi mene, pa blago tebi. ako trpiš radi mene, sav će svijet vidjeti da ti trpiš samo radi mene. Pa to je srž poruke i dave da on hoće da te stavi na vješala, a ti kažeš la ilaha illallah. Vješaju te za sad, a ti kažeš la ilaha illallah, ja znam kud ide. Ja ništa nisam izgubio. Stavljaj brže taj konopac da završimo misiju. Svakako mi je ovo sve se zgadilo. Šta sam izgubio? Šta gubiš? Uzvišeni te bareke otala nudi trgovinu i traži kupce za dvije stvari. Život i metak. Život i metak. Ovo su uslovi trgovine sa Allahom te barake Drago i jedno i drugo. Cijena za ovo je ogromna. Veoma skupa. Jer kad hoćeš nešto da kupiš, u nas u Bosni kažu, ako hoćeš da vidiš je dobro, samo vidi pošto je cijena, ali skupo. I to je to. Ne skiraj se. Samo je skupo. Vidite kako je skup, žene. I te kako skup. Dobro se moraš naznojiti morate odavde satrat, odande. Pa kad te nekad i privrne, ti se na svoje noge se vratiš za četiri, pet dana, evo me ponovo. Pa opet nastaviš, pa te prevrne, ti opet na svoje noge. Pa prevrne, pa opet, pa opet, sve dok. Dok ne dođe onaj koji kad te privrne više, sve više, ne možeš ni ispraviti. Melek smrti. E onda se završio. Znali su dobro i ashabi, Allah poslani sve prije svega i da ova misija, kako bi oni onda njega pomogli da ovo nisu shvatali. Kako bi pomogli? Vi ste vidjeli na Hendeku ili na Uhudu kad mu nafsi se odvojiše. Čim se pojavi strah, oni se odvoje. Čim se pojavi, evo ga, život ode. Oda Abdullah ibn i odvoji svoje, onda pravda idu. Ostale su nam, Allaho posljedice, naše su žene i djeca nezaštićene, kuće. I oni kažu, pa su rekli, ma kaj, ne možemo mi u boj po vrućini, žega. I fitna su nam bizantijske žene, e, jo. te fitna. A uzvišeni kaže, Ela fil fitne tisakatu. E sad ste je pa. Sad ste tek, šta, kad to izgovoriste, kad rekoste Allahovom poslaniku, mi ne možemo, malo nas je teško, nema se kuću, boli me bubreg. Ja se sjećam u ratu u Bosni, 94. godine. Uzeli smo jednu kotu, ja sam bio u armiji BH tad, ja islam ko nebo i zemlja i bio sam u, u jednoj jedinci i sad trebali smo da, se, da idemo u ispomoć. I stvarno, stvarno sad se sjetim tog momenta, teško mi pane, tenkovi izvrću, <laughs> haubice, gori, ne, gori brdo. Ne možeš prići. I sad mi trebamo pritečavati u te kvote, kad ova jedan, uh, kaže, meni, kaže, izgleda geler proradi u Ovog zaboli stoma, onog, ono, onog, ono, pa ljudi, ja sam džahil bio, ali nešto, ne mogu ja nešto iz originata ne mogu se sad vratiti. Koji će sad nazad doći? Šta ja slaga da me boli? Ne mogu slaga, ajmo gore par, šta će biti ne bude. Nije umre, živ sam opet. Handova. Svatate? To su ti strahovi. E, s druge pak strane, da bi pobjedili ovaj strah, ne možemo dok Allaha te bareke od ne budemo molili. Jer ako nas on ne učusti, gotovi smo. Ako nas on ne pomogne, nema izdržati na iskušenjima. A on će nas pomoći, znate kad? Pa kane haka na lena nasrul mu'mini. Kaže, ja sam se obavezao da će pomoći vjernike, robove. Znači, obavezo se Allah. Ali na šta ćete pomoći, na čemu ćete pomoći? Otvori knjige i sam traži. Pa ćeš vidjeti da ćete i na čemu ćete Allah pomoći. A na čemu neće. I to ti je mjerlo. Ako on nije zapisao u svojim knjigama, objavio, i nema vrste pomoći kojim ti misliš da ćeš biti potpomognut, nećeš biti potpomognut. A ako to ne pomogne, niko ti onda više ne može pomoći. ako to ne odmogne, ne može ti niko pomoći opet. Vidite opet da ne možemo bez Allaha ništa. <laughs> ne možemo bez njega ništa vraćati. Allahom jednog jedinog. Ništa bez svog gospodara mi ne možemo. Suhi list ne opane da on za njega ne zna. Naš gospodar je onaj koji je naredio Peru 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Piši sve što će se desiti. Braćo moja, ovaj naš razgovor zapisan. I teku zapisu ništa. Ispunjavaju se. Allah zna da li sam ja u džennetu ili A ja ne znam. Allah zna ko je od nas vječno u džahennemu. A ko je vječno u džennetu, mi ne znamo. Braćo moja, ovo je stvar oko koje trebamo se dobro zapitati. Da nam bude formula za život. Da Allah zna sve. Sad dok sjedimo ovdje, možda, ne daj Bože, neko od nas će biti u džahennemu. Ja Allah molim da ne bude niko. Ali kažem ono, objašnjavajući, možda ćemo svi u džehennemu. A možda ćemo svi u džehennem. Mi to ne znamo, a Allah zna. Ali smo sad ovdje na dunjalku i to ne zaboravite. Na sudnjem danu ne možeš zaraditi Ovdje ga zarađuješ. Allah zna gdje ćemo završiti. Ali nas je stvorio, uputio nas, cijelo čovečanstvo stvorio, da bi ljudi na ovom dunjaluku ponijeli sa sobom šta? Opredjeljenje. Da li si za skupinu čestiti ili za skupinu koja ide u džahnem. Treće opcije nema. A gledajte, da je išta pokazatelj, pokazatelj je ova brzina, protok vremena. Kako idu vremena. I pogledajte događaj, kako se nize jedan za drugi. Sve nam nešto brzo prolazi. Više se ne čudimo što je pao Mubarak. Ta guti padaju, ne čudimo, ne čudimo se puno. Zbog čega? Zato što uzviše nabećava da će sve to skloniti. Sve će pomesti. Na nama nije da se brinemo kako će se to desiti. A sabi se nisu brinuli za bedr. Došli su nespremni. Njih 300 i nešto. Naspram hiljadu. Trebalo je nožem ili sabljom. Znači jedan naprema tri, braću. Da se udara šakama. Imao bi šta raditi. A svakog je trebalo nožem napasti. Znate li vi šta to znači? Nije to puška. To je sablja. Jedan naprema tri ili četiri. Konji i pješaci. Znači, mošici, <laughs> kako su konji. Na konjima jasabi pješaci nemaju. Svatate. I šta im kaže laho poslanik sallallahu alaihi wasallam? Šta kaže svima sahabima? Najboljoj generaciji muslimana. Zamislite sebi taj prizor. Stoje ljudi i gledaju u njega, a on sa strane i kaže njima evo vam džennet. Evo vam džennet, sam vam govorio, što vam pojašnjavam svo vrijeme. To je A preko, između njih i dženneta, otac, brat, amidža, tetak, džid, jel da, djed, sve familija. Sve familija. A tamo dženet, šta da radimo sad? Toliko si nas Allah posjeće, s tobom iskušavamo. I prošli smo sve s tobom. I sve i sad, sad moramo ocu glavu otkinuti. Šta je? Pa kakva je, šta je ovo? Jesu, nisu ni pitali. Kaže Ebu Bekr, njegov sin, kaže oče, na bedru sam, kaže, sve gledate izbjedni. Kaže, ima Ebu Bekr, tako mi kaže Allaha sine, da si mi došao, kaže, ja biti ti glavu osjeku. Evo Bekr kaže svom sinu. Ima ko smije da kaže da Ebu Bekr laže. Da ga odmah hitimo do reka kako da, sve okupa. Svatate, braću. Oni su znali da je cijena dave, pozivanja, sabora ogromna. Ogromna. Ma ovdje da ti kažem, bit će tvoja prodaja i šta bi ti uradio da bude tvoja, to su čudesa jedna. Sve što ima financijski malverzacija uradio i samo da, da bude Izabel Prom, jel <laughs> da, da piše. Milionska firma. Oni su znali da će ovo što su na Dunjanku sve će proći. Pa Omer bin Hatab radijallahu on ulazi poslaniku sallallahu alaihi sallam u njegove dvorce jel, i odaje. Ha? na tepiju, ne može ući dok straža ne kaže, a tamo mašu, da, da mu bude hladovina. Nije vallaha, A poslanicu se leži na hasri. Braćo moja, onaj kome Allah mogao poslat meleke da ga drži dok hoda zemljom. Da mu ne može niko ništa. Leži na zemlji i ome plaći. Šta je kaže? Šta te rasplakalo omere? Kaže, Allah poslaniće, ma sjetio sam se onih tamo, uživaju oni, Perzijanci, kraljevi njihovi, a ti si Allaho poslanik i miljeni, a u njega ovdje sve na ramenu od one hasure ostali otisi. Allaho poslanik, a on njom kaže, omere, a zar nisi zadovoljan da oni imaju ovaj, a mi onaj svijet? Odmah Omer konta koliko je sad. U nas bi trebalo osam tomova, dersova šest godina dave i da ti pojasni se da je bolje onaj svijet nego ovaj. I opet na kraju kažeš, kad dođe vrijeme, bedra ili nešto, hej, joj. kako je ono pitanje, nisam te dobro shvatio, ponešeno. A subhanallah. Ne mogu ti ja objasniti, ako ne mogu tražiti dalje, ako ne može, moli Allah da ti te uputi da ne shvatiš. E, ovo je ono što su oni znali. Da se žene ne može zaraditi krivući, bježanjem, nego davom, radom, pozivanjem, zalaganjem. Jer su htjeli sebi nagradu. Ona im obećana za to. Hoćete nagradu? Evo vam, ustanite rate. Burite se. Zalažite se na Allahovom putu i imat ćete nagradu. I zato je misija Allahovog poslanika, sallahu i sallam, punije 23 godine provedenih u pozivanju, u radu, objašnjavanju, i ništa nije ostalo, a da nam nije rečeno. Ništa nije ostalo da nije objašnjeno da je zabranjeno, te, da je naređeno, da je dozvoljeno, da je sumnjivo ništa. Jer je ova vjera usavršena. I blagodat, a blagodat je šta? Sunnet. Upotpunjena. Usavršeno i upotpunjeno. I imamo Na nama je samo prije svega da molimo Allaha te bareke kako smo rekli, u onoj knjizi, rad, znanje, prvo da naučiš, zatim da radiš ti da primijeniš, onda da pozivaš drugog. I na onom što si naučio, primijenio i pozivaš, da onda saburaš. To ti je obaveza. Jer sabor i kukavičluk nisu isto. Nije sabor bježat od Allahovi propisa, pa to nazvat mudrošću. Ne, ne, to je kukavičluk. Sabor je da provodiš u djelo ono što ti Allah naređuje i onda kad te stegnu iskušenja da saburaše. To je sabor. Ono što ti Allah naređuje radiš i kad te nešto klepi tu, saburaš. A nije sabor. A ti gledaj, od sabora kukaviš, dođeš na kukavičluk. Što? Pa prvo nećeš da uradiš što Allah traži od tebe i onda pravdaš i tražiš da to opereš. To je kukavičluk. To je bježanje od Allahovih propisa. A ovo ne znači da trebaš sjesti i izazivati iskušenja. <laughs> Dođeš sad dole negdje i podsajca što, sam u glavu. Udari ti, ali budi spreman da nam se javiš iz zatvora obližnjeg odavde. Kažeš, pošaljite mi jedno 100 eura da imam za kavu. Jer ne, kako ćete zaštiti? Ne mogu. Nadam se da me razumijete što govorim. Davaj nešto drugo. Pozivanje Allahu Uzmu ila se bili rabik, bil hikme. Na put gospodara svoga pozivaj. Bil rabi, na put gospodara pozivaj. I tu budi mudar. A gdje li mudar ako si na putu, kažeš da si na lavu putu, a treba da kažeš čovjeku te da mu objasniš da je u širku, da je u kufru, da je u novotariji, da je u zabludi i ti nije zato što ti je drago. Je to put gospodara tvog? Nije. A ti kažeš da je mudro. Kako će biti onda mudro? A uzvišeni kaže na put gospodara svoga pozivaj mudro. Pozivaj njemu istinom i jasnim dokazima. Kul hadi se bili evo u Allah ala basirati ana wa Reci, ovo je moj put, ja pozivam Allahu imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji bude slijedio poslanika sallallahu alejhi mora da kaže ja pozivam Allahu, imam jasne dokaze i završena stvar. To je njegov sljedbenik. A nemoj da budeš njegov sledbenik. Čovjek, pričaš čovjeku sad treba kaže ja tebe ništa nisam shvatio. Ti kažeš, ma jes, to je znaš, ma jes zabranjeno, ali samo malo čekaj, pa ovako, A dobro znaš, shvatio se ja te, ne razumijem, pa ti to ispetljaš, ispetljaš, ispetljaš. Čovjek ovdje nema pojma šta si mu rekao. Veze nema šta mu govoriš. Kamata je haram i gotovo. Šta sad trebam, treba, hoćeš ti sad treba ja kako ona jest haram, ali to mora se nekad uzeti. Kako što ti pojasu, halo? Pa kaže, procenat. Dobro. I misliš da nema u islamu procenat, ima Kaže poslanik svoj selem, najmanji vid kamate je kao da općiješ sa, kako ide? Eto, eto. To ti je znači najmanji vid kamate. Ti kad kažeš 0,1%, ja kažem najmanji vid kamate. U haremu kabi. U haramu kabi, zakaj. On kaže, ne, ne, nula zarez, ispod nula zarez kroz nula posto. Ja kažem, opet najmanji vikao. E, viš kako se brzo dogovorimo. A tebi je toga, no nemoj, pa nemoj onda. Ako si i uz, moli Allah da ti oprosti i nemoj više nikada. Još si živ ovdje na dunjalku si. Nemoj da te uzme nekakva šetanska fetva, pa E, ja sam sad izgubljen. Gotovo je. Uradio sam grijeh. Eto ga, nemam sad. Kamatu sam digao. Gotovo. sa sam. Ono. Neću, sad idem dalje. Sad ću koji bi popit, sad ću šta ti je bolan? Živ si, ovdje si na dunjalku, moli Allah da ti oprosti bolan. Pa Allah širko oprašta, šta je kamata, Bog ti pamet dobro. Halo, mol, nemoj tako da imaš mišljenje o svom gospodaru. Allah voli da mu dižemo ruke, da ga molimo da nam oprosti, braćo moja. to je ibadet. A oni koji neće ovo da urade, Allah i naziva kako? Oholnicima. Uradio si grije, šuti. Ako nije niko vidio, Vidi Allah, to je sigurno. Idi tam negdje, čumez, zmoli Allah ti oprosti, nek ti pokrije to. Nemoj obznanjiva. Da se fališ svojim, ja sam, E, i ja sam to. Šuti vam. To je naš gospodar. Ovo samo možete naći u islamu, a te obu ne možeš kupiti. Nema u nas oltara za 100 eura. Sve ti je oprošteno. Za 200 eura fetva, samo dođi vam. Mene malo je 200, 500. O čemu se radi? E, <laughs> stvarno malo. Malo je 200 malo više treba. Ne može da mi tu. U moj nije problem. I ti, meni je samo bitno dok ti objasnim da te zbuni. A ti, a nećete zbun kad trebaš pare da to iš 500 eura tako. Ovdje stavi, već će uđem. A dok ti objasnim zbunčite tako, idi samo bitno. Ti samo idi maši glavom, znao ne znao. Vraće, ovo je zločin. Ako jesi, ma moli Allah da ti oprosti, nemoj više islama. Uzmi ovaj islam onakim kakim on jeste. Zato jest Allahu poslanik sallallahu Zbog toga Allah te barke tala šalje poslanika. I mi imamo danas u savršenu miru ne može niko prići. Ne, svi nek se sastanu. Samo jedan harf nek taknu. A oni probaju, vište da ne ide nikako. Nema teorijske šanse. Ne mogu. I oni misle ako budu nas trali da će uništiti Kur'an. Ne budu Kako rasuđujete? Alekun salam. Šta je dokaz? Pa dokaz svi oni muslimani prije nas što su izginili, ubijeni i pobijeni. I pa se sam sve preselio. <laughs> To ti je dokaz da će ova vjera ići. Ali neće ići ako i budemo krili. Ona će stati. A kad stane kod nas, mi ćemo tu karijeru svoju završiti. A onda će Allah put dovesti drugog, uputi njega i onda on nosi vjeru. I ti gledaš, on uzme zastavu od tebe, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, i maše i ode, a ti više nemaš snage. Gotovo vidi šta si uradio i šta si propustio. Molim Allaha te bareke da nam se ovo nikad ne desi. Molim Allaha te kevotala da od nas načini one koji će pozivati Allahu uzvišenu Molim Allaha uzvišeno da ljudi prepoznaju u nama sunet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Molim Allaha te bareke da nas pomogne u teškim odlukama, u teškim trenucima. Allaha molim da nas pomogne na iskušenjima, وسقى منه الغريب نخلة العزة فازداد بها البأس الشديد شردوا الشعب المسالم ساوموا من لا يساوم وغدا شعب الكويت كل من فيه يقاوم أيها الليل الممزق صبحنا حتما سيشرق صبحنا حق وأنت باطل جئت لتزهق portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo za koje kažu mnogo toga a najmanje istinu Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom tačka, pautal, tačka, kolo, soba, pút, soba, jednik.